Saan tayo pupunta? Sigurado ka ba dyan? Isang layo ng Sherpa sa mataas na dulo ng kalsada nito. Dito na naman natin makikita sa Pretty Gacho. Bagaman, ubang Makati ah, ang pinakamahirap na landas na pipiliin niya, lagi niyang tinatawa. Kahit na inahabo, walang sinuman. Iyong dan mga kaibigan,